Amb ja Solo i la subcomandanta Montse obrim aquesta missió, seguida d'una jam de les notícies amb Han a la guitarra i edició. Allà al Pujarnol aportem l'article de la directa fent cop posterior a Faircoin. El poema de Gonzalo Millán, 11 de setembre, en lectures crítiques de la subcomandanta davant la hidra capitalista, aportant assajos sobre el fetichisme de la mercaderia. Conduirà així una missió especial no tip iniciada a l'Estal Roig de la Bisbal, l'Horta, la Lluna i els Ateneus ens acollien davant l'afirmació de l'existència d'un tractat de lliure comerç amb els Estats Units. Aportem les interpel·lacions de David Fernández de l'ESCUP, el president del Parlament de Catalunya, seguides d'un poema de Roque Dalton i talls de veu de la història zapatista davant el tractat de les mateixes característiques que els Estats Units afirmava a Mèxic l'any 1994. Amb la veu del subcomandante de Marcos punxem Vila, tot el que fem a Can, amb el tema crea de subversa.cat També li podem afegir el tema aquest de Rage Against the Machine, no? All of which are American dreams! comença un nou programa de Ràdio Vegada Totes, forjándonos. Hablemos del soñar. Para empezar, permítanme analizar, cortar, concatenar, pegar. Sentir el sentido de dicha frase a la hora de rimar. Abordemos la historia del tiempo y el sueño, advierto. No hablo de sueños dormidos, la revuelta, quieras o no, es el signo del humano, pues todo humano en cierto modo está oprimido. Estados sin pueblos frente a pueblos sin estados. play, good play. Vamos allá. Ràdio Vegada Radio, tota. Radio Vegada Tota. Comença un nou programa de Ràdio de Totes. Avui, una jam de les notícies. Anem a llegir un article de la directa de Enric Duran. Enric, Enric Duran en cita en un xat encriptat. L'activista conegut com Robin Banks encara viu en la clandestinitat. Per sostenir-me he hagut de hackejar el sistema monetari. Oi que és original? Diu. En els primers anys de clandestinitat vaig estar provant el bitcoin per gestionar algun dels aspectes de la meva situació de forma segura. Explica Duran, que diu que com més n'aprenia, més s'adonava del potencial que tenia una tecnologia tan disruptiva. D'allà va néixer la idea de fer compatible la independència dels estats i bancs, que ofereixen les criptomonedes, amb els valors de la revolució integral, que no és més ni és menys que una proposta de societat postcapitalista de Durant i el seu col·lectiu, basada en l'apoderament de la població de la presa de decisions en tots els àmbits de la vida, és a dir, en l'economia, en la política, en la forma de societat, de cultura, etc. al marge dels estats i de forma assembleària. No va ser fins l'abril del 2014 que se'n va acudir recuperar una criptomoneda que havia estat abandonada, el Faircoin, i utilitzar-la com a eina per construir una cooperativa oberta de caire mundial, que van batejar com a Fair Coop. Continua teclejant Durant. Des d'aleshores, en Thomas Koenig, un programador austríac que de seguida va sumar-se al projecte, aquest col·lectiu dispers d'activistes, hackers i agitadores vàries s'ha dedicat a desenvolupar, tastar i imaginar tot el que és possible al marge del món capitalista i dels estats, sota un paraigua cooperatiu i amb una moneda virtual. Com funciona el Faircoin? Les criptomonedes són una unitat de valor que en lloc d'estar lligada a un banc central o a un bé tangible, com l'or, està lligada a un algoritme, a una fórmula matemàtica, que té un nombre determinat de solucions. Cada vegada que un ordinador o un conjunt d'ordinadors soluciona la fórmula, es crea una unitat de valor, o sigui, un bitcoin, en el cas de la criptomoneda més famosa del món. És com si un grup de programadores haguessin dissenyat un joc. Les regles del joc i el taulell estan a la vista de totes, ja que es tracta d'un programa de codi obert. Així, totes les participants poden avaluar que ningú fa trampes. Les qui resolen el joc guanyen punts o bitcoins. D'això se'n diu mining, en anglès, o dedicar-se a la mineria. Però també pots comprar criptomoneda amb moneda corrent o te'n poden regalar. El valor de la criptomoneda depèn de l'oferta i la demanda, i no del dòlar i dels tecnòcrates neoliberals del tresor nord-americà. Com més gent juga, més valor té. El taulell, o el programa mare, s'anomena blockchain, que també podríem dir que és un llibre de compatibilitat, de comptabilitat públic i obert, on es poden veure tots els moviments peer-to-peer -peer que es fan, per exemple en bitcoins. És aquest tràfic el que estableix el valor de la moneda respecte de les altres. Els avantatges concretament del bitcoin són que tot i que té una gran volatilitat perquè és un mercat petit i amb relativament pocs diners, es pot alterar el preu de la moneda. Els seus defensors diuen que és més difícil especular-hi o que creï una bombolla, perquè té una tendència matemàtica a créixer i més endavant estabilitzar-se. Però sobretot, el boom del bitcoin ve del fet que les transaccions són anònimes, independents de governs o bancs i lliures d'impostos. Els detractors assenyalen que el bitcoin i les criptomonedes en general presumptament s'utilitzen massivament per blanquejar diners i comprar productes i serveis il·legals. pas més enllà del bitcoin. Es tracta de canviar les regles del joc. L'entrada té un sistema de mineria que no depèn de la potència del teu ordinador i, per tant, és més igualitari i més ecològic. Expliquen des de la Faircop. A més, el col·lectiu està treballant en un nou algoritme que recompensa la cooperació i no la competició individual, puntualitzen. També expliquen als activistes han creat quatre fons de finançament dins la FERCOP que ajudarien a desenvolupar les idees llibertàries de la revolució integral a escala global, si la moneda té èxit. La idea de Durant i els FERCON són apostes tots els qui participem, puguem, pugem en el mateix tren eh, on per qui guanyi un hem de guanyar tots. És a dir, l'èxit personal només arribarà si arriba al col·lectiu i aquest èxit col·lectiu provocarà l'èxit de molts projectes autònoms i personals. Apareix escrit a la pantalla quan durant clica l'intro. Però el hacker, rere la pantalla, admet que és un projecte encara amb moltes preguntes per respondre el Faircoin d'entrada no pot evitar l'especulació ni la compra d'armes o el blanqueig. En una moneda descentralitzada no tenim una eina de control en sentit fort, escriu. El que tenim són eines organitzades i comunicatives que promouen que el Faircoin s'utilitzi per cooperar de forma solidària per construir una nova societat postcapitalista i que beneficiï les qui el vulgui utilitzar en aquesta direcció. Mentre que les que busquin només la privacitat de la moneda ja tenen el bitcoin o l'efectiu. Tecleja ràpidament. Menjar Faircoins és menys abstracte del que sembla. La setmana del 24 al 31 de juliol es va celebrar la Faircoin, Faircoin Week, que va involucrar una seixantena d'entitats escampades arreu del món. Molt especialment van destacar 11 <laughs> col·lectius a Grècia i 18 a l'estat espanyol, entre Catalunya, Galícia i el País Valencià. Durant mm. aquesta setmana podies descarregar-te gratuïtament 40 Faircoins, uns 2 euros. Després d'instal·lar-te al telèfon mòbil o a l'ordinador, una aplicació wallet o cartera. I amb aquests comprar productes justos als establiments associats. És difícil saber les tra transaccions fetes, perquè no hi ha un comptador que les sumi, i no tots els moviments que es poden observar a l'explorador són pagaments reals. Però és clar que estem a l'inici de l'ús del Faircoin com a mitjà de pagament i com a tal deu haver mogut aquesta setmana algunes desenes de milers de Faircoins, el que equival a uns pocs milers d'euros, relativitza Durant. La presència del Faircoin a Grècia aquest estiu està sent important gràcies a que els companys de Durant han organitzat uns campaments estius a la illa grega de Creta, del 15 de juliol al 15 d'agost, per crear un teixit cooperatiu amb col·lectius locals, donar a conèixer l'ús del Faircoin i generar l'autogestió econòmica per a la que aposten des de la revolució integral, expliquen activistes del campament. En aquest article hi apareix una imatge del Faircoin Week a Grècia. Ràdio Vegada Tota. Ràdio, ràdio Vegada tota. L'equip de la Faircop ha provocat molt de debat i activitat a la meva ciutat des de que van arribar per celebrar els campaments, diu una participant grega. Les idees revolucionàries que han portat, l'energia i les seves personalitats càlides són essencials per ajudar-nos a tirar endavant. El pitjor de la situació grega és que les promeses incomplertes de Siritza ha com han comportat la mort de l'esperança. Els dictats de la Troika amenacen de portar la gent cap al que sembla inevitable, el malson del feixisme, sentencia. Enric Duran es va fer conegut a Catalunya després que el 2008 va fer públic que havia robat quasi mig milió d'euros a 39 bancs espanyols en forma de petits crèdits que no pensava tornar. Els diners els va destinar a moviments socials. Després, amb un col·lectiu d'activistes catalans, van fundar la Cooperativa Integral Catalana, que es tractava, de fet, de portar a la pràctica les idees de l'anomenada Revolució Integral. I era l'embrió a escala catalana de la FERCOP. La cooperativa és una xarxa de cooperatives que alberga des d'un restaurant a habitatges o un centre de salut que funcionen fora del capitalisme tant com poden. Per exemple, practicant l'objecció fiscal. Es tracta d'un procés de construcció d'una pràctica social autogestionària al marge del control estatal i del sistema capitalista. Acaba durant. Que sembla que resumeixi la filosofia de la seva vida. Tot seguit, diu que ha de marxar, que l'esperen per agafar un autobús. Adeu, una abraçada, diu. I es tanca el xat. Ràdio Vagada, Ràdio Vagada, El 11 de septiembre de 1973 es siempre presente, siempre presente. Salvador Allende amaba la vida y la vida lo amó. Con esa vida en la cabeza seguimos actuando, pensando e, e inventando futuro. El pasado no pasa, el pasado no pasa, el pasado no pasa, el pasado no pasa. El río invierte el curso de su corriente, de su corriente, El agua de las cascadas La gente empieza a caminar retrocediendo, Los caballos caminan hacia atrás, hacia atrás. Los militares, los militares deshacen lo desfilado, Las balas salen de las carnes, Las balas entran en los cañones, los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas, La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse, los torturados cierran sus bocas bocas, los campos de concentración se vacían. Se vacían, se vacían aparecen, aparecen los desaparecidos, desaparecidos, desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas, de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás, vuelan hacia atrás. Los rockets, los rockets suben hacia los aviones, hacia los aviones, hacia los aviones. Allende dispara, dispara. Las llamas se apagan, llamas se apagan. Se saca el cas, se saca el cas, se saca la moneda, la moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se reconstruye sale a un balcón, sale a un balcón, Allende, Allende, retrocede hasta Tomás Moro, Los detenidos salen de espalda de los estadios, 11 de septiembre, Las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas respetan la Constitución, Los militares, los militares vuelven a sus fuerzas. Renace Neruda, renace Neruda, renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta, canta, canta. los obreros, los obreros desfilan. L'abandonament de la convertibilitat del dòlar en or al 1971 va eliminar l'última vàlvula de seguretat, l'últim anclatge en l'acumulació real. El crèdit no és més que un anticipament sobre els beneficis que s'esperen pel futur. Però quan la producció de valor i, per tant, de plusvalia per l'economia real s'estanca, la qual cosa no té res a veure amb un estancament de la producció de coses, però el capitalisme gira entorn a la producció de plusvalia, no de productes en tant que valors d'ús. Sols els negocis financers financers permeten als propietaris de capital obtenir els beneficis que s'han tornat impossibles d'aconseguir en l'economia real. L'auge del neoliberalisme, a partir de 1980, no va ser una maniobra bruta dels capitalistes més avispats, ni un cop d'estat gestat amb l'ajuda d'alguns polítics complaents, com vol creure l'esquerra radical, que ara haurà de decidir-se o passar a una crítica del capitalisme sense més encara que ja no es proclame neoliberal, o bé participar en la gestió d'un capitalisme emergent que incorpori una part de les crítiques dels seus excessos. El neoliberalisme va ser, pel contrari, l'única manera possible d'allargar una mica més la vida del sistema capitalista, fundaments dels quals ningú, ni la dreta ni l'esquerra, volia qüestionar-se seriosament. Gràcies al crèdit, moltes empreses i molts individus van aconseguir conservar durant molt temps una il·lusió de prosperitat. Ara, aquesta crossa també s'ha trencat. Hem llegit un fragment de l'absurd mercat dels homes sense qualitat, assajos sobre el fetichisme de la mercaderia. Aquest text va ser escrit per Anselm Japé el 1994 i aquest recull de textos va ser editat el 2009 en castellà per l'editorial Pepites de Calabaza. homes, homes que no saben d'on no ve el semen de les seves vides immensament amargues. Iniciem ara les preguntes al molt honorable president de la Generalitat. La primera es sobre la situación política y social y la formula el señor David Fernández del Grupo Mixto. Gràcies, eh, presidenta. Bon dia, president. Amb el rerefons de la persistència imperterrita de les dades d'atur, de desigualtat i de precarietat, eh, i de pobresa infantil també, d'una reforma fiscal que és una presa de pèl, i el fill del seu viatge a Califòrnia, de la recurrent tesi del business friendly i d'unes afirmacions seves on deia que Catalunya era l'economia més oberta al sud d'Europa, ens agradaria obrir el debat sobre un dels aspectes més amagats, silenciats i amordassats de la conjuntura europea, que és el macroacord, el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversions, que anul·la la democràcia ser preocupació profunda eh, pel què i pel com. Pel com, perquè es fan absolut secretisme, opacitat programada i agenda oculta neoliberal. N'hi ha europarlamentaris tenen accés al seu contingut. Segons la Comissió Europea, de 130 parts interessades amb les que negocia 119 ja són multinacionals i sobretot pel què. Privatització ferotge dels serveis públics, en especial en la salut, reestructuració industrial i devaluació de normatives i regles, desregulació social, laboral i ambiental, concentració oligopòlica de poder, transgenitzar l'agroindústria, alenar el fracking, eh, abonar la tirania de les patents o restringir drets civils i barreres privatives de l'accés al coneixement. Des d'aquesta perspectiva de segrest i atac a la sobirania política i econòmica dels pobles d'aquest projecte d'acord comercial, ens agradaria saber quin és el posicionament del president i per extensió del govern respecte al futur tractat, tant pel què, antidemocràtic, com pel com, sense democràcia. Gràcies, president. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Fernández, vostè mateix deia que moltes de les coses que es deuen estar parlant no estan a l'abast eh, públic i li he de dir que tampoc estan eh, a l'abast, diguem-ne, de governs com el nostre, en el sentit de tenir la informació acurada de tot el que s'està doncs, eh, comentant en aquestes negociacions entre la Unió Europea i els Estats Units. Eh, en la seva pròpia exposició de motius, per entendre'ns, hi ha la resposta si tan eh, poc públic és, és evident que no en podem fer una valoració encara definitiva. Altra cosa és el judici sobre si això hauria de ser més públic o menys públic. I en aquest sentit jo el que li he de dir és que imagino, és de lògica no, que si ara s'ha de constituir el nou Parlament Però Europeu, què diu una aquest de les funcions clares d'aquest nou Parlament Europeu ha de ser precisament de treure la llum en aquestes negociacions. Eh, el 13 de juny, de la grossa manifestació, quan la Colau li estava qüestionada, portava la, la batuta ahir, no? A la mà. Jo pensava, hòstia, li fiqui pel cul? Però no volem anticapitalistes, no se poden ficar un dit pel cul, eh? Llavors és D'acord, doncs llegirem un poema. Així ens tranquil·litzem. Doncs Els buròcrates. Los burócratas nadan en un mar de aburrimiento tempestuoso. Bueno, bueno, bueno, passem, passem, el traduïm al català. Els buròcrates neden en un mar d'avorriment tempestuós. Des de l'horror dels seus badalls, són els primers assassins de la tendresa. Acaben malalts del fetge i moren aferrats als telèfons, amb els ulls grocs fixats al rellotge. Els buròcrates tenen una lletra maca i es compren corbates. Pateixen síncopes al comprovar que les seves filles es masturben. Li deuen al sastre, acaparen els bars, llegeixen el Reader Digest i els poemes d'amor de Neruda. Van a l'òpera italiana, se persignen, signen signen els plegaments nítids de l'anticomunisme. L'adulteri els enfonsa, se suïciden, sense arrogància. Tenen fent l'esport, s'avergonyen. S'avergonyen a Mars, de que el seu pare sigui un fuster. Per repreguntar té la paraula el senyor David Fernández. Eh, gràcies, eh, president. La resposta és eh, més inquietant que la, que la pregunta, perquè el, el, el govern de la Generalitat no té constància d'un acord que afecta l'estructura social, a l'estructura productiva i a l'entorn ecològic del nostre país, on queda doncs, la democràcia. 40 entitats ja impulsen la campanya de no al TIP catalanes en el marc d'una campanya europea, però insisteixo, els europarlamentaris tenen prohibit veure la documentació i aquells pocs que poden eh, sobre la promesa de no, de no facilitar-la. Tres preguntes Eh, si és així, per què el 6 de maig de 2014 eh, Convergència al costat de PNB, UPyD, PP i PSOE van votar en contra de sotmetre a consulta el Tractat de Lliure Comerç i Inversions per Progrés espanyol? I finalment també una reflexió, eh, coordinadament o no, quina part de la seva acció de govern eh, segueix d'una forma o una altra aquest full eh, de ruta neoliberal. Torno al principi de la seva resposta eh, i li exigiríem, li agrairíem que com a govern eh, precisament denunciés aquesta absència absoluta de democràcia eh, a la Unió Europea, la tirania del poder multinacional i de que siguin uns pocs, unes poques corporacions que estiguin definint com serà el nostre futur. I això queda molt, molt, molt lluny del dret a decidir i s'incardina en el dret a imposar. Gràcies. Història i realitats ocultes dels Panteres Negres. Antecedents de la cooperativa integral Calàfrica Moving per desobediència poètica. La democràcia no és més que la puta de luxe del bordel de la classe mitja. Radio Vagadà. movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Central, Chol, Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lo en este país empezaban a avanzar una serie de medidas eh, pues dictatoriales. la población indígena chapaneca padece 15.000 muertos al año. Eso es tanto como, como lo de la guerra en Salvador cada año. No más que los muertos de un solo lado y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por eh, los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar eh, las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia, problemas que sobre todo el medio indígena Pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que puede cada uno en su, medio en el que se desempeñe. No, no hay una, en el movimiento, en la Organización Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una ideología perfectamente definida, sin el sentido clásico del, del marxismo-leninismo, social-comunismo, del castrismo. Hay más bien una un punto común de enlace para los problemas, los grandes problemas nacionales, que para un sector u otro coinciden siempre en el de falta de libertad y falta de democracia. El comité directivo, el comité clandestino revolucionario que es el que da las órdenes, cuando ellos consideren que se cumplió el objetivo pues de esta toma, ordenarán la retirada, pero no es su propósito mantenerse en la ciudad. Las causas que originan este movimiento son justas. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Dental, Chol, Tocolabán, Toque y nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este esclata la guspira Gira, el cosmos s'expandeix, el teu cos creix, genera un nou univers La vida que batega energia cada dia. Jo respiro poesia entre misèria i creu. L'impuls que desafia els cicles, sinèrgia, l'elipsi que remou la inèrcia, consciència, l'eclipsi, sinapsi, de persones que responen amb la praxis, tancades en codis de barres. Visca l'infam l'insomni infinit, l'opec del crit, Cada nit encenc un foc a dins del pic. Com dones curdes, sacsejo l'oblit, em crema l'aire als dits, em sento buit, però món amb el que estic mentre avanço, res m'atura, jo sóc el meu moviment. ei, no hi ha cap llet que regeixi la meva ment, convençut del que estic fent, entre llençols, carrers, cançons, papers, canviem el món i el transformem, Planeix, volem el somni sencer, crea, que corri la idea, no fiquis barreres, fes el que no s'espera, nota dins la pera l'energia que ens connecta, vivint una vida elèctrica, llença't de cap, respirar la llibertat. tanta gent en moviment Nascudes de la lluna al fet i al vent La lluita és l'energia que ens contagia i ens transforma Crema, Crea trenca la norma Flueixo estic viu des de que neixo, cada dia produeixo energia que em canvia i no, ja no sóc el mateix jo. Em creixo, avui em noto fort i m'atreveixo. El tic, tac, menteixo si no noto la descàrrega, escric. Ataca les parets com un maníac, piròman, em rento la boca amb amoníac. Jo, maloman de paraules de Magotman Sistema dinàmic, sóc variable en el temps, cada segon que passa és diferent, ni patró ni lògica. Un veig elèctric que ni ve entre les dents, passat, futur, present, tot segueix línia cronològica velocitat, la força, la memòria, intensitat, un gest teu ens exaltat. Com Rosa Parks, jo no cedeixo la cadira, un pitó de gasolina, només falta la guspira. Crema, l'equació química es mostra evident, la combustió d'un hidrocarbur amb oxigen, la trama és exigent, una comèdia amb drama, un volcà en erupció, nosaltres som la flama. Crea, crea, crea, tota la runa que la vera. Crema, crema, crema. crema. la luna La que Crea, la norma. Se están creando nuevas maneras de autoorganización, de determinación, de autonomía para ser dueñas de su historia, para tener un comportamiento autónomo en su historia, no subordinado. La política. som col·lectivitat difusa, el poble al que se li demana calma i es revela. Revolta social, dignitat revela un plaer, estar a Ràdio Boga de totes. Salut i anarquia. Doncs li donem les gràcies d'aquestes de les nostres que són col·lectives a Dignitat Rebel per participar o fer o ser a Ràdio Boga de totes. Gràcies per aprendre'ns a buscar un codi, un nou llenguatge més sa amb el que comunicar-nos. I a les que ens escolteu, espero que hagueu somrigut, ballat i si heu reflexionat, ja ho flipem. Hola, salut penya! Ah, ah, ah, ah! I esperem que us agradi la imatge del Tourist Go Home d'avui. Apa! <laughs> Adeu!